konuştuğumuz mevzuya münasip bir şey hatırıma geldi de sizle duyun diye konuşuyorum. Teype de onun için alıyoruz. Fahri Kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kuşlukla çıkmışlar. Medine'de kuşlukla çıkılmaz. Çok sıcak olur. O da yaz gününde olursa oradaki din kardeşlerimden sordum on adım yürüyebilirsin. Bir şurup filan bir içecek bir meşrubat rast gelmeyecek olursa düşersin kanın kurur diyor. O kadar sıcak olur. Siz soğuk mevsimlerde geliyorsunuz da diyor ondan diyor rahat edebiliyorsunuz dileyince sıcak ya o zaman çok şiddetli sıcak. Kuşlukla çekilirler eve ikindi sonu çıkarlarmış. Peygamberimiz adetinin gayrı zamanda çıkınca Sıddık-ı Azam da oradaymış. Umarul Faruk Efendimiz de orada. Ya Sıddık seni ne çıkardı bu zaman? Bu mevsimde evden. Vallahi ya Resulallah hiçbir yiyecek bulamadım da onun için çıktım evde hiç yiyecek yoktu. Karnına kalına geçmiş. Zat Ömer'den sonra Beni de çıkardan açlıktır ya Muhammed dedi. Ben de açlıktan çık çıktım. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şu uşağının altından yedi tane taş çıkmış böyle karnım sallanmasın diye açlıktan. Dağlar zeheb olu ben ümmetin hazirendi almadı anlardan olmuş Ali kılıp ilmemi. Dağlar altın oldu geldi de o açlık zamanlarında. Almam diyor. Ümmetime şefaat edeceğim, almam diyor. Yani dünyada safa sürmeyeceğim. Amerika kıssisi, Amerika'nın kıssisi en büyükleri ulemadan peygamberin nerede dediğini tespit edin etrafındaki dağlar altın olmuş gelmiş Şimdi yüzü küllenmiş kaya taş zannederler. Altın madenlerini bulursunuz orada demiş. Amerika Hicaz'la anlaştı. Mütemadiyen altın işletiyorlar oradan. Peygamberimizin mucizesini ta Amerika biliyor, Kıssis biliyor. Bizden olan yani Türkiye'den olan ne Nasrani ne Yahudi Müslüman da değil hiçbir şeye inanmayan dinsizler zerre kadar inandığı yok. Kafirler inanıyor. Görüyor musun? Böyle yani. Açlık, beni de açlık çıkardı buyurdu. Yalnız buyurun dedi. Bir yiyecek yere götüreyim sizi. Eba Eyyübel Ansari Halid İbni Zeyd İstanbul'da yatan zat Allah şefaatine nail etsin. Bu zat-ı Ali Kadir'in evine misafir olmuştu. O iyi bir de haber vereyim. Tübba. Tübba isminde bir hükümdar. Kur'an-ı Kerim'de tübba var. O hükümdar oradan geçerken 400 ulema beraberindeymiş. Peygamberimizden bin sene evveli. Bir kavilde de 700 sene evveli. Bir kavilde de bin sene evveli. Geçerken bu Naklistan yani hurma iki dağlık arası yer Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin geleceği yer bura arkadaşlar demişler. Ya şu hükümdara rica edelim de ha bizi burada koysun belki biz görürük biz görmezsek neslimiz görür şuraya bir şehir tesis edelim diye rica etmişler. Ey hükümdar senin memleketinde sana yetici ulema var. Ne olursun bizi şurada koy da bize birer ev yap da şuradan alalım. Dört yüzüne dört yüz tane ev yaptırmış. Bir de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yaptırmış. Gelirse buraya misafir olsun. Tübba'an Peygamberimize yaptırdığı ev Halid ibn Zeyd'in e, Eba Eyyubül Ansar'ın evi oymuş. Anlayabildiniz mi? Şey tamam anlaşıldı her birine de bir cariye vermiş. Tübba her birine de bir cariye vermiş. Bir de nama yazmış. Bir mektup bir de levha. Ya Muhammed vaktına yetişirsem yetiştim yetişmezsem ben şimdiden iman ediyorum sana. Şimdiden iman ediyorum. Eğer günüme yetişirsem ya amucan ya amucan oğullarından biri olmasını isterim hürmetinden mübarek ayaklarını ellerimle yıkarım. Beni ümmetle kabul et, şefaat et bana. Hem böyle mektup var, hilden ele bunu yetiştirin, hem levha var. İkisi de Ebu Eyyub'un evinden çıkmış divenin oraya geldiğindeki hikmet de oymuş. Yani mesele çok şeyli, çok nazik, çok. Yani Peygamberimiz Ebu Eyyub'un üstüne yük değil, Ebu Eyyub Peygamberimizin evinde oturuyormuş. Allah şefaatine nail etsin. Hadi gidelim demiş Eba Eyüp. Beni altı ay, yedi ay misafir aldı. Ev yapılınca ayrıldım. Şimdi o eve gidelim yine yemek yiyelim. Bana her gün bir sofra hazırlarlar bunlar. Varmışlar kapıya tırtlatılmışlar. Annemiz çıkmış. Ümmü Eyüp. Eyüp'ün annesi. Buyurun arkadaşlarınızla ya Muhammed. Yani çok kadınlara ben bazılarda hiç karışmasın misafirhaneye demiştim ya bunu duyduktan sonra tevbe ettim. Kadın da misafirine karşı hali cenab olması misafirinin hocasının yüzünü ağartmış oluyor yani eğer o da hürmeti seninle beraber yapabilirse yapabilirse iki kanatlı tayyara gibi uçuyor. Allah'ımız ailelerimizi de ıslah etsin, inşallah etsin. Misafiri seven bir hanım etsin inşallah. Hepsi öyle olur inşallah. Buyurun ya Muhammed arkadaşlarınızla beraber Eba Eyüp sizi bekledi. Bekledi. Bahçeye çıktı hurma bahçesine. Ben onu çığırır gelirim. Siz buyurun bir oturun. An yapıyor, kopuşuyor, geliyor. Ebayir sesi duymuş, geldiğiyle bir kurma dalı kırılmış yukarıdan. Biz olduğu zaman da gördük. Bizim gittiğimizde karpuzların olduğu zamanı da evvel gittiğimiz 25 sene evvel ben gençken çocukken gittiğimde hurmalar tepesinde olmuş sığır ne inek ne büyüklüğünde o depedin ağacın böyle salkım sarkmışmış böyle. böyle var. Oradan birine ayrılmış. Salkımın birinin büyük salkımı getiremez. Yani üzümün salkımları olur da çiti çiti kopar ya şöyle. Onun birini koparınca büyük oluyor getiriyor ona koymuş Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimizin Umarul Faruk radıyallahu anh Efendimiz Allah ruhaniyetlerini buradan haberdar et ya Rabbi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin için bir sofra hazırlamıştım. Pek geç kaldığınız için çocuklarla yemiştim onu. Buyurun hurmadan yiyin. Hurmada hem kuru var, hem de olgun var, hem de biraz ham var. Şimdi kurusu olsaydı ya Ebu Ayıp, Peygamberimiz öyle deyince Ebu Ayıp, kimisi kurusunu sever, kimisi olgununu sever, kimi biraz hamını hangisinden yirseniz buyurun ben o niyetle ikiye bölmüşler. Yalnız bu değil ya Resulallah. Ben size bir mal keseceğim. Bir mal keseceğim, et keseceğim de yedirteceğim. Misafirine ikramen bir mal kesebilen insan cehennemdeki yanacak yerini ödeştirir diyor Peygamberimiz. Bu Arapların adeti bu daime. Misafir geldi mi küçük de olsa bir şey alırlar Bismillahirrahmanirrahim keserler. Bu çok yerinde olur misafire. Misafire değil, ev sahibine göre çok kıymetli Peygamberimizin adetleriydi bu. Misafire ikramın mal kesmek. Allah şefaatlerine nail et ya Rabbi. Peygamberimiz tembih ettiler. Buyurdular ki oğlaklı, emzikli malı kesmeyin. Yok ya Resulallah bir çemiş keseceğim. Onun evlağını ağlatırsan akşamki sohbetimizde var evlağını Yusuf Aleyhisselam'ın babası Yakup Aleyhisselam malı kesince çocuğu ağladı da kuzusu yahut da kuzusunu kesince anası meledi kaldı da senin kuzunu da alayım da seni de melediyim dedi Allah. Yani Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşlerinin götürdüğündeki hikmetin biri de bu diyor kitaplar. Öyle olmaz. Merhamatsızlık olmaz. Öyle yapılıyordu. Peki. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onlar oturulan çevici kesti. Bir kısmını diyor kitap. Hazretimizin yazdığı şeyler bunlar. Sevinç yaptı. Bir kısmını da kebap yaptı. Kavurma yaptı bir kısmını kavurdu, bir kısmını seviş yaptı. Seviş dedik yani ette kaynar, suda kaynamış şey. Böyle getirdi, önlerine koydu. Ekmeklerinin üstüne taksim etmiş herkesin yiyeceğini. Hazretimiz ayrı tabakta ne yiyor diye hatırına dahil Kitapta gördüm. Ta Peygamberimizin gününde herkesin önüne ayrı ayrı koymakta sünnetmiş. Tüm de yemişler beraber ayrı ayrı kablola yemişler. Yani hele canım Peygamberimizin sünnetinden Efendimiz zerre kadar daha ayrılmış değil. Herkes yemeye başlayacak, Peygamberimizi bekliyorlar, Peygamberimiz sünnemiz. Yani hele kalmış. Niye yemiyorsunuz ya? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kızım Fatıma daha böyle bir tamı Aylar geçti ve görmedi yani. Aylar geçti kızım Fatıma böyle bir etli yemek görmedi. Kardeşim bunları demeden gayem Allah'ın verdiği nimete şükredelim. Biraz da fakir fukara düşünelim. Sultanlarımız ne zahmet çekmiş biz nasıl safa sürüyoruz. Yine de bu bize aç geldi. Az geliyor da gözümüz aç kalıyor. Tamamımızdan gözümüz acıkmış duruyor. Rabbimizden ve mahfilemiyle geleceğe çok şükür. Fatıma Zöhra validemiz radıyallahu anha validemiz var daşradan bir daş getir sarayım miadem üstüne hiç kimse halim bilmesin sallanmasın bil Fatıma ya Fatıma ya Fatıma kanise saadet Fatıma kapıda diskin bekliyor. Geçmez boğazdan Fatıma. Yani çocukları hasta olmuş. Üç gün nezletmişler Hasan Hüseyin Efendimiz hasta olunca yemek yemeyen şey oruç tutalım diye. Akşam iftarda kapıya miskin gelmiş. Siz hıssanız ayırınız Fatma diyor ben hıstamı verem ana, suyula iftar ederim ki ne niyettir Fatıma. Ya Fatıma, ya Fatıma, kani saadet Fatıma. Kapıda yetim bekliyor, geçmez boğazdan Fatıma. İkinci günde bir yetim gelmiş, acım ya Fatıma, <laughs> Muhammed olsun. Biz de acı kurban olduğum yavrum, git hemen diyememiş de siz hıssanız ayırınız. Ben hıssamı verem suyuyla iftar ederim yine niyyettir Fatıma demiş vermiş Hazretler Ali Efendimiz de vermiş Hasan Hüseyin Efendimiz de vermiş köleleri de vermiş Erkine bazlamalar gitmiş ikinci gün yine aç ve yut'imûne ta'ama ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira sadakallahul azim ayeti celilesinin şeyi bu sebebin üzülü bu Üçüncü gün el değirmenlerinde arpayı çekerler. Kabaca olur biliyor musun? El değirmeninde böyle arpa boğazdan zor geçer. Anca yiyecekleri o. Onu böyle bazlama ediyor. Şimdi akşam bir şey diyor ortaya koyuyor. Ya Fatıma, ya Fatıma, kani saadet Fatıma, kapıda esir bekliyor, geçmez boğazdan Fatıma. O gün de bir esir gelmiş, gelir. Siz hıssanız ayırınız. Ben hıssamı biren ana suyula iftar ederim. Yine niyettir Fatıma. Ben yine niyet ederim Hazreti Ali Efendimiz'den. Hasan Hüseyin Efendimiz'den. Hepsi birden gelmişler. Üç gün taam yemediler. Üç gün taam yemediler. Dün uykusun görmediler. Hiç yemedik demediler. Öyle sabırlı Fatıma. Üç gün tam yememişler böyle. Böyle sabırlı Fatıma. Diyor ki o zaman bayağı söylediğim şey yavrularına diyor ki yavrum yürüyebilirseniz bardaşradan bir taş getir. Sarayım midem üstüne. Hiç kimse halim bilmesin. Sallanmasın bel Fatıma. Niye halimi bilmesin diyor. Diyor ki Muhammed'in kızı acıkmış derler. Hazreti Muhammed bundan üzülür diyor. Kimse bir kafir kadınları bilmesinler, Yahudi hanımlar bilmesinler de sallanmasın böyle gider diyor. Hırkan da vardır kırk yama Hazreti Ali Efendi diyor. Bizkilerin biri sorup da birini giydiğine bakma. Yani ibret olsun diye konuşuyorum teyfe bunu. Böyle azıcık bir antarasına solmayla hemen fannesi solmayla devşi veriyor. Fakiri fıkarayı düşünmüyor. Rabiatil Adeviye Hatun annemiz elinde ördüğü kıldan antarası gömleği kıldan şalvarı Hasan Hazreti Hasan Efendimiz gelmiş hastalığına üfürmüş, okumuş ben geliyorum diyor Hasan. Yalnız vasiyetin kefil istemiyorum. Bu ibadet ettiğim kıl, geçi kılından kürdüyle, şalvarla beni defnedeceksin. Ben başka iş istemiyorum dedi. İstemiyorum dedi. Onu olan defnetti vasiyetinin için. Rüyada görmüş ki 70 kat hülle giymiş. Sıksan burnunun deliğine olan şekilde 70 kat Bitti mi onu dedi. Hemen kabirde soydu Rabbimiz aldı. Şu meleklere verdi dedi ki melekler var orada. Bittiniz ya melekler. Allah buyurdu. Rabia'nın kıldan giyip de rızamı kazandığı elbiseyi e'lâ-i illiyine koyun da yarın mahşerde böyle gösterilsin. Ümmeti Muhammed'in hanımlarına desin ki ey forsula dünyayı çiğneyen kadınlar Rabia'nın Rabia'nın elbisesi buydu işte bununla benim rızamı kazandı. 70 bin ümmeti Muhammed'e şefaat edecek Rabia. Rabia'ya girsek o da tükenmez, imkanı yok. Allah şefaatlerine nail etsin. Peygamberimizin ününden aldı Eba Eyyub o ekmeği Fatıma annemize iletmiş. Buyurun Muhammed Aleyhisselam'a ekmeğimi yedir demedim şunu ye ne olursun ne olursun diye şunu belki edilmiş ve yemeye başlayınca gelmiş ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kızın Fatıma yemeğe başladı yiyor. Siz de buyurur musunuz? Peygamberimiz yemeğe başlamış. Karnı doyuncaya kadar yemezdi zaten. Sen iste isteye çekildiler. Ağlamaya başlamış Peygamberimiz şöyle yüzlerinden. Mübarek sakallarının altından arasından mercan gibi yaş dökülüyor. Niye ağlıyorsun ya Muhammed? Ne için ağlıyorsun? Ben ağlamayayım da kim ağlasın? Rabbimin şu yemeğine bak, lütfettiği yemeğe et, ekmek, su. Bunlar ne nimetler? Ne nimetler bunlar diyor. İlin evinden yediğinden. Evlerinde bulamamışlar da ilden yediklerine şükrüm için ağlıyor. Sahabe ağlamışlar demişti ya Resulallah ne yapalım ya? Tek ev, yerken Bismillah çekin. Sonunda da Elhamdülillah deyin de nimete şükretmiş olun. Yani ömründe biz besmele çekilir. Sonunda Elhamdülillah denilirse belki olur. Sahabe-i kiramın hali çok feci efendim. Çok feci. Yani Sıddık-ı Azam tek hırkasını tek kaldı öyle en büyük zenginlerden de dağılı dağılı bir tecik göm hırkası kaldı. Onu da yalvaran yalvaranın birine verdi. O günü Cibril-i Emin geldi. Omuzunda şal var. Kara bir şey var. Takip ettim, korktum ya Cibril. Bu ne? Senin sıttığı kanı yok camide. Hiç giyeceği kalmadı. Bir kıl paçavra attı buraya da. Bir kuyu kazdı kendine de. Onun içinde kılıyor namazı dedi. Onun içinde kılıyor. Bütün melekler o surata girdi. Eğer Sıddık-ı Azam'a Medine'de iki gümleğinin birini veren olursa cennette refikim olsun. Dedi Peygamberimiz Medine'yi dest ettiler. İki gömlekli bulunmadı. İki gömlekli. Veriyorlar bir buyur ya Muhammed ha şunu al. İki gömleğin biri diyorum. İki gömleğin biri bulunmadı. Böyle vakitleri çok dar halde geçti. Sonra bulardılar harplerden çok ganimet geldi. Çok zengin olacaksınız ya yoldan çıkanız diye korkuyorum dedi Peygamberimiz. Osman İzni Nuriye'nin zamanında radıyallahu anh an Efendimizin çok zenginlik oldu. Çok ganimet geldi ya yoldan çıkarsınız diye korkuyorum dedi. Yani mal insanı yoldan şaşırır. Allah'ımız cümlemizi muhafaza buyursun oturmuş yola diyor Ebi Hüleyr Efendimiz böyle boynu bük Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz geçiyoruz geçerken Sure-i Ali İmran'dan bir Kur'an oku da dinleyeyim ya Ömer demiş orada infak ayeti çoğmuş, onu okur da benim aclığımı anlar da karnımı doyurur mu diye sırf bunun için Kur'an oku demiş o da okumuş Kur'an anlayamamış Hazreti Ömer bilememiş olmuş gelmiş vay okulanma bilemedim demiş hemen arkasından peygamberimiz demiş burada niye oturuyorsunuz ya Ömer herhalde atsınız. buyur bizim eve gidelim demiş peygamberimiz evine götürmüş ekmek yok yemek yok hiç süt varmış süt pişirin demiş ye iç ya Ebu Hüreyre bir kadeh içmiş. Koyun bir kadeh daha iç ya Ebu Hüreyre. Koyun bir kadeh daha iç ya Ebu Hüreyre. Üç kadeh içince beli doğrulmuş. Can gelmiş. Şimdi geliyorlar. Hazreti Ömer rast gelmiş. Vallahi ya Ömer Ali İmran'dan Kur'an okumayı senden daha iyi becerilerdim ben daha iyi okurdum oradan Kur'an oku demekliğindeki gayem benim acılığımı anlasın, infak ayeti okusun diye okutmuştum. Lakin senden hayırlı bir zat gönderdi Allah bana, karnımı doyurdu. Ekmek ne yok? Sırf, sırf süt. Yani karnımı doyurdu elhamdülillah dedi. Ya Aga Leyla, Allah'a yemin ederim ki yani İmran'dan Kur'an oku dediğinde ben aclığını bildim mi? Aclığını bildim mi? Okudum, okudum. Lakin evde yiyecek hiçbir şeyimiz olmadığı için ağlaya ağlaya senden ayrıldım gittim. Ebe Hüreyre rumuzla benden yemek istedi ama yok ya Rabbi ne yiyeyim dedim böyle ayrıldım gittim diyor. Lakin senin karnını doyurmak kızıl develeri sadaka vermekten daha hayırlıydı bana ama imkanım olmadı ki seni doyurayım. Sahabe-i kiram böyle vakit geçirdiler. Binde birinde haber veremek. Allah şefaatlerine nasip etsin. Allah ahirette şefaatleri nasip olsun. Ee, ruhlar için Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim onların okuduğu kelime-i tevhide tevhidimizi mukarin kıl kabul etti ya Rabbi. Bir gün efendim mayayı tarikat da şöyle oldu. Medine'yi Tahide'ye gelince Peygamberimiz bunları belki duymazlar, duyulmadı. Çok ince biz eserlerden okuyoruz bunu. Efendimiz bize ikram buyurdu. Yine oturttu bevrine Sure-i Yusuf'u Sura'yı dedi, Hüd'ümü dedi, Sura bir üç Sura'yı dedi, kitap yazdım şimdi eski yazıyla yazın. Ömer abimizden istedik de basılıyor dedi. Yok basılmasına zevk vermez. Eski yazıyla okursanız daha hoş olur. İhvana zevk verir değil mi? Öyle yazın. Onun yazılarından çekip alıp size konuşuyoruz mutlaka konuşan biz değil, üstazımız. Yani biiznillah onun himmeti. Dillerimiz kötah bizim yoksa, telimiz oradan gelmese, kelimeyi i mahide konuşmaya imkanımız yok yavrucuklarım. Allah cümlemizi kardeşlikten ayırmasın. Medine, Mekke-i Mükerreme'den gelip de Medine'ye cemaat toplanınca Medine e, Ravza-i Mudahhara Mescid-i Saadet'e hep birden birleştiler. Ayağa kalktı Peygamberimiz. Yani dinleyin. Mekke'de iman edenler Medine'de de iman edeceksiniz. Ya Resulallah bizim orada yetmiştik. O küflü cehliden imanı cehriye iman ettiniz. Açıktan küfrünüz vardı puta tapma, açıktan da namaz ne kıldınız? Burada küfrü hafiden, şirki hafiden zikri hafiye geçeceksiniz. Bu tarikattır dedi. Bu tarikattır dedi. Şu kapıları bağlayın. Ecnebi var mı içinizde? Yok ya Resulallah. Kapıları bağlayın, kitleyin, toplanın başıma dedi. Bir daha sorular ya Resulallah eski imanımıza şüphe mi oluyor? Allah Kur'an-ı Kerim'de emenu, eminu buyuruyor. Hayatın tümünü bilemiyorum. Ey Mekke'de iman edenler Medine'de de imanı kabul edin diyor Allah dedi. Şimdi herkes kalbine hazırlasın. Şu, şura edecek imanı böyle kalbine atsınlar gözlerini yumsunlar. Gözümüzü yumun dedi. Bizi Allah o zaman halk etmemiş 1400 sene sonraya getirmiş. Bak 1400 sene sonraya bir tecik sahat bir tecik sahat sohbetinde bulunan bin dene Veysel Kıran'dan hayırlı oldu. Bin dene biz sohbetinde bir teveccühüne mazhar oldu. Sahabe efendim. Sahabe. Veysel Karani kimi sahabe kadar ibadet etmişti. Lakin eftan değil çünkü Peygamberimizin sohbeti oturamaz. Benim sohbetimdesiniz dedi. Bir teveccühte zirveye çıkarıyor yani. Alâ